Ar latgolis sakņom tī ir dzēvis stosti par latgolis cilvēkiem, stiprim kā jūzuli, dziļim kā azari, siltim kā saule. Jī skaņ kā sudabras vorguļi, kā dzirkstelis aizraunot citus. Jī īdvesmoja, jī uzrunāja, jī liek izaklausiet valodā, kura te skaņ. Ar latgolis sakņom. Labdien, radio klausītāji! Šodien tevis mm. tos tūs no Latgalis tikšanos ar Joni Meirānu, politiķi, satiksmes ministra padomnieku, cilvēku, kas dzīvoja Reigā, bet ar lielu latgalīša porlīcību. Labadīna, Joni! Labadīna! Joni, tā, ka itas raidījums ir dzīves stosti, tad vai varu lūgt tevi pastostēt par savu bērnību, jo es zinu, ka tu esi dzimis Rēziknē, inteliģentā ģimenē, Pastosti par bērnību. Nu, bērnība kā jau bērnība. Zini, ka pīdzims riezekni, jauts riezekni, pa, pa vasaru dzēvos pie dzēdai babas uh, Maltā. Tā kā, nu, kūtīt bērnība, da. Škola, sports, riezekni, ar visiem izrītūšajiem, kāda nu bija riezekni 90. gada sokumā. Tā, nu, skaidrs, padzīvoju, padzīvoju, pazavoju, pazavoju, pazavoju, pazavoju, valok jau tie bērnība beidzot bija jobrauc uz Reigu. Un saka, ko tu beidz Reigā? Reigā es neko nepabeidžu. Es zinu, ka mākslinieks pa, pa, pastrādāja, pazavūcīja, pazavūcīja, beigos um, pabeidzu Rieziknis augšskolu. Vau! Nu, pareizi, jo uh, Rēzeknis augšskolā es zinu, kad arī strodoja tev tāvs. Strodoja, jā. Tagad jau pensija cilvēks. Soki, soki vai te arī varbūt, bet te ir fakultāte, ko tu pabeidzi, kurā jūs strādājat? Nē, es pabeidzu cita. E. ekonomikas fakultāti, lai nebūtu interešu konflikts. Tā ah. sacāt, nav vajadzētu saviem vecākiem, tā jau visu dzēvi vajadzēja, ko nu vēl skolā. <laughs> tad, tad alternatīva tam visam. Nu, nu skaidrs. Bet, vot bija vienīgais bērns ģimenē? Nē, man ir brolis vecākīs, tā kā, nu, Nu, krītni vecāks nav, tad 9 gadu vecāks nav. Tā ir. Tev ir vecāks brālis, tad, tad jūs bijat divi brāļi ģimenē. Un saki, lūdzu, vai jums intereses bija tādas kopīgas vai atšķirīgas skolas gados un bērnībā? Nu, zini, kā brālis deviņi gadu vecāks, tad jau tie intereses es jau vierūts, es jau zinu, kā no apakšas uz augšu, kur lielais brālis, ko es daru. Tā kā, nu, pasātu, da, Nu, Lielas tāpēda vecuma. Bet iz tev, bet iz tev bija autoritāte vai atkal tā. persona, uz kuru tu gribēji tā kā tīktīs un atdarinot? Nu, protams, kā autoritāte. Zini, kā es jau tī varēju visu ko darēt, kamēr es zem galda skraidīju. Es jau jūju cēnas, kā tas blēņas cēnas, ko, tā kā, protams, kā autoritāte. Es saki, lūdzu, es atceros arī, kad... Um, ļoti sen tev pirmajam es ieraudzīju mugurā, tev bija tāds e, krakliņš, uz kura bija uzraksts, kad vēl neviena nebija, e, Latgaļets. Atcerīs? Nu, man bija tāds, tā, tā, mēs aizbraucam, es tu, tā, 2000 gada sākumā mēs aizbraucam uh, iz uh, e, Čehijas hokeja, no, no, no Reigas. I, bija tāda, tas nebija krekliņš, tas bija capojama tāda bija. Ir tad kā, zin, cilvēki no, no laukiem atbraukuši, ir atvykuši civilizāciju, hopti varēja apdraukot visu, ko, nu, ko rakstāt, ko rakstāt, domāju, nu, rakstīšu latgadīts. Es saku, lūdzu, tagad tev bija tas krekliņa uzraksts, bet es arī zinu, ka tu arī porlīcībā esi tāds eistans latgalīts. Saki, lūdzu, kā tev līkās, uh, Nu, kurīnis tev tas ir? Tas tev nāk no nu, ģimenes, tie latgaļisko identitāte vai no nu, apkārtnes. Kā tas ir? Jo man liekas, ka tu esi diezgan, ka es tevi vienmēr asociēju tomēr ar pirmam kortam ar latgaļīti. Зин, это, это пойди интересант. Это цикам ту резик не делают. Да, лауки усердно латгальский резик не может около латгальский ну, там, ну, кривский. Tu tu tā nejūti, nejūti, nejūti. Man tas uzstāja pazarodē, pazemūdi, kad es uz Rīgu atbraucu. Tikai tu te atbrauc, apkurt viņu čīvli, tev tie noskaidrs hopā, tu prūti noskūs savai žūkti. Saprūti, tīti pazarodē man rodīs tas te, nūzēme, nu te sakne, eh, te, te vilkme par latgaļisku, kad tu atbrauc, saproti, tad citi cilvēki, citādi domāja, citādi runāja. Tu tur saproti, ka tie ir vērtība. Kā, tā Riezekņi dzēvoja, nu tā latgaļiski, nu tie visi latgaļiski runāja. И криви runāja latgaļiski, latvieši runāja latgaļiski, tad nav tāds, nu, tas nav tāds unikāls, tas nav tāds tev uh, nozīmīgs. Jā, tu atbrauc uz Rēgu, tu saproti, ka nā, pazauli savā žoka. Ja man tur slovu latgaļisku vajag kūpt. Saki lūdzu, vai esot Reigā, ir grūti saglabāt savu latviešu identitāti. I kā tu to dari, i, i vai tev pietrūksta citu latviešu Reigā? Nu, vīglai, nu, ar broļu var sazvanīt, ar no tāvu var sazvanīt, latgaliski pārnot uh, citiem radiniekiem, vēl, kur školas biedri тоже tā paša pazavo, kas tā citu, ka e, tī, tī školā latviski, latviski, mēs atbraucam iz Reigu, tad, tad, uh, nu, tu jau nav, napazūdīt, jau, jau i palīg, tu jau arī mūsu laiku kontaktē. Tad, tad visi tā, ka es ne, daži nebija sarunājuši, просто visi vienā brīdī saprata, nē, mēs, mēs drusku savaižoki, mēs esam savu valodu, mēs esam cits skats uz dēvi, nekā porējumi tā, mēs uh, dēļ to laika tādu latgalisko kultūru, nu, tāds latgalisko saikņa palīk. Protams, ka pītrūks Reigā. Nu, kā tev nepītrūks? A saki, tad kur ir tas dopings, kur tu dabūji to latgalisko? tad, kad jau pietrūkst? Nu, tas ir labs jautājums, ko tu dabūji dopingu, kad latgalis ko pietrūkst. Es domāju, ka, zin, ka, ka tev, nu, ka pietrūkst, ka tev paliek, tad uh, vecākiem jāzina. Es saku, lūdzu, tev varbūt sīva ir latgalīte? Latgalīte man nu sēlīs. No Tā kā jā, tā kā, tā kā, nu jā, sēlim tikko bija arī kongress, es arī tur biju nubraukus, un īstenībā, nu sēlim mums ir tuvākie broļi, i pēc valodas, i, i geogrāfiski, i pēc domāšanas, un es arī varbūt to sieļu kultūru tik ļoti nebēju īpazinus līdz tam, bet kongresā man ļoti, ļoti patika viss, kas notika sēlējas kongresā, un man liekas, ka jī tiešām ir, ir diezgan tivi, e, sacēsim, nu visiem Latvijas novadim mm-hmm. tieši vairāk mūsim. Tā kā tev ir laba kombinācija sāta, bet, protams, ka sēļi runā drusku atšķirīgāk bet saprast var, Un man liekas, ka arī latviešu reigā, ka runāju, nu, latviešiem parasti arī nu, nav tik trokie atšķirīgai, lai, lai tā kā nesaprast. Jā, par sēņu taisnība, zinu, kā tu aizbrauci pie, pie sīvas vadības uh, laukiem, nu, tad īsoku, nu, tu saproti, ka, ne? nu, drusku, drusku jau būs pareizi latgaļiski, nu, nav drusku jau pīstrādāju. Nu, tad, tad minēji man, ka viena no tavam mīļākajām dzīsmām ir... Uh, Toļi dzīvo, mūna mīlo. Nu, laikam, ne tik toļi, ja tev dzīvo, bet varbūt, lai šobrīd skaņas šeit dzīsma. pavaicot par taviem hobijiem. Un saki, lūdzu, laikam šo te jautājumu par zemes sardzi, nu nevar īsti saukt par hobijiem, bet es gribu pavaicot eh, par tieši, ko tu dari zemes sardze, jo es zinu, ka tu esi saistīts. Nu, tā zemes sardze, tāds, nu, varētu sākt par hobiju, ne hobiju, nu, tāda, nu, nu, pienokums. Es izstoju zemes sardzi 2014. gadā. Es, kā, es biju atbraucis no ārzemēm, pabeidzu Vujcētīsti Holandi, maģistra grādu pabeidzu. Tikai reizes sakratavas ar Krimas notikumiem, ar Krīmu okupāciju. Tad bija tādas dziļas pārdomas, protams, no ko, ko darīt, kā, kā, kā, kā būt. I, nu, Dzēts, protams, bija kā, kā iesaistīts viens un otrs dažādos nometņos. Un tad rodījos, ka nā, nu, ka poši pats naisi naisi sorgots. Tad jau viņi cits тоже најде колега. Да, es 2014. gadā izstoju, izapatika, izapatika, staigoju Taņokas un zemesardzes virsnieks. I, nu, gatavojuši tam, kas, ceru, ka nekad nepīnot. Bet uh, saki, lūdzu, vai te ir arī tāda lala iekšēja atbildība? А protams, ka tā ir atbilde Vaļānā. Zin, ka, nu, tas 14. eiro divas nav nu, sliktā. Nu, 22. gadā, kad Krīvi pavisam jau aptrapējis sokos pilnīgs karš. Nu, skaidrs, ka tev tā ir atbildība. Nu, tu, tu, tu esi ticis tā gods darījis, tie cilvēki, kas ir pazaļānās, tu saproti, ka tu nekur jau braukt tu nevarēsi. Nu, tev, tev, tev, tev jopalīgi būs, kādam jau tas būs jodara. Skaidrs, ka liela atbildība pret sevi, pret ģimeni, pret citiem, kas uzsargos. Saki, lūdzu, kur tu atrūni laiku? Tev ir satiksmes ministra padomnieka, tev ir politiķa šos te darbības. Kur tu atrūdi laiku vēl, lai arī pilntīsīgi pīzdalītos arī zemesardzē? Jo tos taču ir gan mocības, gan, gan dežūras, gan uz kaut kas. Nu, te jāsaka liels paldies saimē, kas, kas ļaun braukt i brēvdiņos, i tā, i pojem iz, iz sevis mogumu. Nu, itamā godā drusku mazāk sēkoja braukt, de to, ka meitiņa aug mazo, četri gadi jau šogad, ievot, es domāju, ka ir darbā mazāk drusku, ka, ka prioritātes drusku mainos, ka tev tāds brēnums dēļ notiek, tad jau tu saproti, ka vajag vēl tādu laiku ģimenei vairāk. Nu, laiku jau atrod. Nu, es jau domāju, visam jau laiks vienots. Nu, kā jau visam, visam 7 dienas nedēļā, 12 mēneši. Kā tu salīdz uh, prioritātes? Saki, vai bez šiem zemesargiem tev vēl ir kaut kāds hobijs? Nu, jāsaka, ka makšķerēt, nemakšķerēju, medībos nebraukoju, tā kā dušanas pastīšu, ka laikam īsti nav tāda hobija, kā tā, tā, tā, tā jau saime, zemesardze, darbs. Pastāsti varbūt vairāk par savu saimi. Saime man sīva, sēlīte, Kristīne, vecākais bērns Adrians, nu tas jau liels, man 20 gadi vairāk. Tas jau tāds, kā saka, ar sev par jau mazāk jau uztraucos. Meitiņa Hilda, 4 gadiņi, lielīgs prieks ko jūs darat kopā? Sestdienās, svētdienās, kur ir brīvs, vai jūs braucat uz Latviju? Nu, mēs esam vasarā, zinām, ka, ka cilvēki no laukiem tad jau jobrauc nu, siltumnīcu, ir tādas dalas, ka jau visam, nu, zīmē vieglāk, zīmē var aiziet uz teātri, var aiziet uh, kādu pasaukumu, nu tā, ka, nu, skai. Es saku, lūdzu, kas ir tie vīcīni, to kī teātri vai koncerti, kas ir tas, kas tev patīk? Nu, es visu pīlāgoju savai meitiņai. Tā jau jau man <laughs> labākais teātris ir Lelija teātris. Vai Lelija teātris ir tamā vecumā noteikti ir fantastiskas. Bet tā kā duši viņi, ka tu ar meitu losi arī gromatas. Vai tos gromatas ir latgaliskas? Nu, nē, nu, tā ir tāda latgaliski posaku nav man, diemžēl, lasam latgaliski. Nu, posakus jau lasu, jau pateik. принцессы козлами. Vilks ir septiņi. Da, ka, posaka par vilku ir septiņiem kazlādiem. Te jau es uh, mīļoko. Nu, liek, nu, nu, ģimenis tagad uh, porīsimies darbu. Pastosti par savu ikdienu, jo tomēr tev ir tagad tāds atbildīgs uh, amats. Nu, amats, uh, nezinu, atbildīgs, bet to dara, kā, kā satiksmes ministri jau daudz tādu izaicinājumu līdzi kopā darāt. Tā kā cai daudz strādāt, aizved bērnu uz bērnu dārzu, uz darbu. Un tad jau vakars klāt, jau jau brauc pakaļ bērnam uz bērnu dārzu. A saki, tu esi darba, darbaholiks, jeb nā? Nu, es agrāk biju vairāk. Nu, tā jau man paldies Dievam, ir uh, saime, kas tā eh, nolīg tos uh, prioritātes. Uh, ir ir brīži, kad tu pastrādāji vairāk, saproti, ka vajag droši vien pīspī, nu, dēļa pīspīšanu. Nu, tā ir tomēr ģimeņa, ģimeņa man lielāka prioritāte. Visus darbus neapdarīsim. Tas, tas tīsa. Bet es tev vēl gribu pavaicot. E, mēs vispār bijām sarunājuši ar tevi tiktīs uzvaras parkā, kas man likās ļoti tai zemīgai, jo es biju tevi arī pamanījusi vairākas reizes, ka tev ir, ka tu esi mēģinājis izteikt savu viedokli e, tajā parkā, tad, kad vēl tur nebija viss nojaukts un ulkta, ka dažādi e, pasaukumi un tova porlīcība man likās bija, nu, naporprūtama. Varbūt pastosti drusciņ par itū. Es tī neesmu bijis eh, nu, pēc 20, da, da 22. gada. Man rodījās, ka viss tas trakums, tie visa, viss eh, tas balagāns eh, nav, nav vērts, jo mums tie neapspērt, ne, ne runot par jū laidīt govs. Nu, no, pēc 22. gada, pēc nu, Krīvu uzbrukuma, tad jau tie vīna aizvēja, kad aizgoju, nav arī noklusēt, nu, nebija pieejamams, ka cilvēki nes zīdus tādai varai, kas te paši 1000 km attālumā nevainīgus cilvēkus bombardē. Tā nedrīkstēja stojāt malā vērtīgs, mm. iz, izlikt, ka nekas nenotiek. Bet šobrīd tagad, eh, tas piemineklis ir nojaukts un eh, Ločplieša dīna tur dzīvo tautumē, tas dzīvo latviskai un dzīvo latgaļiskai, un tas, te, tas pāraks praktiski eh, nu, pildos ar tādu latvisku goru josaka, un kā tev līkās, uz ko ir tos pormaiņas? Tā jau, nu, pormaiņas jau, nu, man rodīs, nu, labi, ka nav to, to pīmeņa vāra, da? Tu, tu nujauc, man rodīs, ka visa te slikto aura, kas tam neidzagoja, te i, i pazuda. I tagad ir izpēja, ko pošu pīpildāt ar gaišam dūmam, ar patriotiskam dūmam, ar dūmam par Latviju, Latgali, par to, kas mēs esam. Ana, ana pagotnis, tas, kādam rāgim, rātom. Bet novembris jau ir tāds eh, patriotisma mēnesis, un es tev gribu vēlreiz tā kā pavaicot, ka kā tev līkās, eh, kod bārnam so kaudzinot eh, patriotismu, i vai tas notiek pirmam kortam tā kā ģimenē, vai tas notiek eh, tā kā sabiedrībā? Kā tev līkās? Es domāju, ka pirmkārt jau tas notiek ģimenē, vai tu jau vari ieaudzināt. Es nezinu, vai tu jau vari ieaudzināt. Man jau dvērā rodīs, ka tu jau vari pārvadāt visu to starp bērnam. Tad jau viss jau pieejams, es saprastu, ko tie svētki nozīmē, ko tas mūsim latviešam, latgališam nozīmē, ka, kam mēs esam gojuši cauri, i par ko mēs te esam. Deitam brēšam mēs vēl esam, mēs turamies vēl pretīgi. Bet, ziniet, laikam jau tā ir, ka, nu, ka bērnam nav var nulīgt, bet ir jostosta, un es arī pastostīšu radio klausītājiem vīnu gadīni e, par Halloween svētkiem, jo e, Halloween svētki tagad ir ļoti moderni, arī pirmā mārtiņdīnas un tai, un pirmā visu svātos dienas, un es arī dzīvoju Reigā, un pie manis attīt Halloween bērni, un viņi saka, nu, saldanumus vai izjūkosim, un es viņam arī nesu, nesu veselu spaņēti ar kompetumu, un viņam saku, saku forši, jūs svinit Halovīnus, kas tas tāds ir? Viņam ir klusums, ja tad es jums stostu, kā tagad ir visu svātu dīnas, ja es noku no nu latgaļas. Imunā latgaļā numurušajiem skaita poturus itamos dīnos. Un īstenībā tie bērni bija tik interesēti. Viņi saka, jā, skaita. Es saku, jā, skaita poturus. Un viņi saka, un ko tad skaita? Es saku, nu, vot, piemēram, tēvs mūsu. Un, zini, un īstenībā es viņam īdevu tos kompetus, un viņi priecīgi aizgo prom, bet ar taidu, nu, pilnīgi interesētību, ka, o, oh, bet citur ir citādi. Un īstenībā tā jau ir, ja tam bērnam tā kā napastostī, naparodi, kā īsti to var zinot. Nu, tā jau redz, nu, tas jau pīmās tev, jo tu pīmās. Man patīk, ka mēs bērnu dārzā ļoti labi stūsta bērnam par, par, no, par latviešu svārkiem. Halloween praktiski nesvinīja. Tā ir vairākas spīļas, vairāk par tiem tautiskiem, par, nu, kur vēl. Halloween es zīles redzēs televizorā, redzēs, ja pasam par Mārtiņu pastosies, par metiņiem. Nu, vot tur jau tie rīta, un, un zini, kā ar tiem metiņiem arī ir tā, sevišķi Reigā, Latgaļā, tas varbūt nav, nav ļoti izteikts. Mēs, ļū, mēs principā latvieši poši mūs svinām meteņus, bet mēs tad brēnojamies, ka pēc skaida laika ir bliņnica un bliņnica tiek svinēta. Bet uh, tas arī, man liekas, ir atkarīgs tikai no nu, mūsiem pašiem. Un, protams, ka tukšuma nav, kaidam tie ir meteņi, kaidam tie ir bliņnica, Nu, nu, un līdz ar to, ka nu, arī, ja mēs aizmirsim savus meteņus, tad porņemt jūs var arī bliņnica. Nu, tā tas ir praktiski. Nu, tā tas ir. Tukša vieta jau nepaliks. Nu, kā, kā, ko, ko redzēs, to darās. Rodās metiņus, taisās metiņus, rodās Helovīnus, taisās Helovīnus. Bet es runāju par svētkiem, tev gribu paprasēt par taviem galvenajiem svētkiem. Kā, kā tu svini joņus, ikur? Joņus eh, svinu laukos, vīnus vai otrus, jau gadus, nezinu, desmit vairāk mēs braucam uz laukiem, esam guņskuru, gatavojam ēst, gaidām radus, sazavocamies, kas nu var, kas nav var, dzirdam dzīsmes, guņskurs dzīsmes, vainagi, tā ir ļoti mīrēji. Bet eh, rodi droši vien ir ļoti priecīgi, ka jim ir savs joņs, jo mūsdīnos vārds joņs arī ņemos nav tik izplatīts. Nu, mamā sacīja, ka viens no nu iemesliem bija, ka pīdzumu bija vairāki varianti. Nu, beigās izdomāja, ka pazavēra, ka tā saimī nipi bro, nu, broļs nav joņas, tī brolāmi nav tūmā. Nav joņa, izdomāja, ka viņam vajag savu joņu. Nu, tā es, tā es esmu joņas. Tā tu tiki pie tāda īsta latviešu vārda. Jā, paldies, man patīk. Par, ja tu brauc uz laukiem, tas ir skaidrs, bet vai ir bijis tā, ka kaut kādos joņos tas arī es svinējis eh, Reigā? Nav bijuši joņi, ko es runātu Reigā. Man rodīs, ka Reigā joņi napisto. <laughs> Reigā joņi napisto. <laughs> nu, par ko tagad eh, Reigā ir arī Dzeguškalnā, piemēram, diezgan latviski joņi. Es saciešu tā, es esmu kādu godu bijusi un saciešu, ka jā, ka ar dzīsmēm, i dančim, i ugunskuru, i dažādiem rituālim, nu, diezgan latviski tagad ir arī Reigā šī te joņi. Nu, lūk, eh, bet eh, pēc Joņiem, protams, ka īt Pīteri, ir tad ir kopu svētku laiks, vai tev ir kaut kādi stosti arī par kopu svētkiem, kas Latgaļā ir ļoti populāri? Man es tā neatceries, uz nu, kopu svētki kā jau tāda tradīcijā, zini, ka, ka nesasatīkās radinieki joņus, tad noteikti tie var sasatikt pazvērt uz visiem dzīvajiem kopusvētkos. Tas jau tā tradicionāli. Visiem, visiem katru reizi jobrauc obligāti, jo aizbrauc. Un tad jau sajūt braukt uz diviem, gan uz Latgali, gan uz Sēliju, jo Sēlijā, man liekas, arī tie kopusvētku kultūra arī ir. Nu, sēdēji tuvāk geogrāfiski vieglāk. <laughs> Izlaukiem, protams, tie jau tāds, kā visā dzimtenā vītā, tad jau tie visi sabrauc to ļoti tuvāki, tad jau tāds katru gadu, kas arī, tad jau tāds vairāk sazatikšanās svētki. Lai skaņ to vēl vīna izvēlēto dzīsma Latgalīts, kas Reigā brauc. Mūsu Radio Marija klausītāji turpinājām sarunu ar Joni Meirānu, kas ir satiksmes ministra padomnieks, politikas un latgalīts, un sarunājos ar jū es, Ievata Seimanova. Ar Latgolis sakņam tī ir dzēvis stosti par Latgolis cilvēkiem, stiprim kā jūzuli, dziļim kā jazari, siltim kā saule. Jī skaņ kā sudabras vorguli, kā dzirkstelis aizraunot citus. Jī iedvesmoja, jī uzrunāja Īlīgi izaklausiet valodā, kura tas skan. Ar latgales sakņu. Gribu vaicot tev par skolas laiku. Varbūt pastāsti, kas tev patika, kas tev nepatika, kādi bija tavi labākie skolotāji, pastāsti par draugiem. Nu, skolas laiks, kā jau visam, zin, ka tu vecāks palīdz, tad tu vairāk vērīgs atpakaļ uz skolas laiku ir priecīgs, ka tīpē labi laiki, neko, ne, nu, tikai vuicīs, daudzīs apkorti par visu, nu, papsamāmā pazarūpēja. Tā, tā man, man bija, protams, pošu jautrākie man rodīs laiki. Nu, tā ir dzēvīga, ka tu tā audz saproti, tikai pasaules strādāji. Riezekņi jau tāda jautra vīta bija, man rodīs. Tā, ceru, visu, visu to, kas, kas tī notika. Nu, tāds 90. gada pats par sevi periods. Tāds. Školā, Vucēvis iezaknis pirmajā školā. Ļoti laba škola, visam īsaku. И пазарец, ако са висото школа с лайко, мислиме клас садзуната Аска и Слокупи, Аннес Булис, мано плата да легендара, легендара школа, тоа е ризикни. Ми сме спрема школа, тај пи јас и пи Аннес и да дил пацан този клас, тај, ну за вецу, ну за вецу, Sportoju. Patika, patika sportot. Tēvs aizvedies basketbolu. Tā ir kādā klasē, pirmajā pēcpusdienā viena. Tagad atceros. И та, и выслушал школу слайку, и сказали, pēc skolas tā ar bumbu noskaidroja apkārt. Bet es zinu labi, ka tava mamma bija saistīta ar teātri, vai tev neinteresēja tādas lietas? par teātri. Es esmu slikts aktīvs. Es tā, no malu protu eh, neizalikt. Nu, kā ir latgalīšu, zinu, kā tā, saku, ko domāju. Tā. Teātris, da, mamma strādāja teātrī. Staigoju, protams, kad vērīgs, kā ir Goļsdurskų teātrī, kažkokį. Tad, tad, nu, napisādoja, nu, nu, zadarboja. Nu, man pašam teātris, kā skatu eh, visu nebija tāda aicinājuma. Es jau vairāk teātriem. Un es katru dienu bija sporta laukums. Tī bija interesanti. Tur skraidinas, ko iemīlis teātrī. Teātris man uh, pašam pazarēt patika, uh, tā kā pašam īti, nu, ko darēt, tur nebija tā. A saki, lūdzu, dzīvošana, kā tev patika, nepatika? nu, dzīvošanas man izmet orā, paldies Dievam. Skolotāja pastāja pēc pirmo mēģinājuma, ka tu Joņa dēļas labāk izsātu. Labāk padancoju. labāk padancoju. Nu, tī meni tažu nejāmi. Nu, tad, tad tev patika matemātika, fizika vai kaut kāda geogrāfija. Bet to, ka, nu, klases atnotē bija, nu, i papsti mamā obi divi bija tā, tā, tā, tā, tā matemātiski cilvēki, nu, kāps augšskolās trudoja, tā kā matematika man patika, tas man, tā, tā man patika. Un saki, lūdzu, tagad, kad, kad eh, mocējās jau tos vecākais dēls, eh, vai tu jām arī kaut ko pīpaļēģēji, vai īsacēji, kūt, kā tu jū vadīji, vai nu vairāk uz sportu, vai uz matemātikam, kā, kā, kā tev tas bija? Nu, bet par vecāku un rodīs vispār tāds uh, liels piedzīvojums, ka tu uh, tā raugi, raugi izdarā kā labāk un sociāli. Tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā ja jau poszła četiri, četiri bagnuti, jau tu duši ir labi ziņa. Jā, protams, ka raudzīju, stūstīju, rodīju, jau, jau kā vecokam nav jau tī, nezinu, neradu tūkai tādu pīspīšanas dori tā vai ne tā. Man rodīs, ka labs vecoks, tāds, kurš, nu, tu tīspējas, tu, tu, tu jām parodi, ka tā var, var, var riekinot, var, var spēlēt sportu ka tu jau atbalsti tamā, ka viņam pašam jūtu tas, kas viņu uzrunāja. Nu, nav visiem patiks matemātika, nav visiem tas sports patiks, citam zemē patiks, citas teātrīs. Vecāku uzdevums jau ir uh, atbalstīt, ko, ko, ko tavs bērns izdomos darīt. Tev jau pēc iespējas labāk jām tu parādāt, ka ir nu, pasaulē liela pilna arī iespējami, ka, ka tu jau atbalstīsi, kā tad nu, iespēju izolēt nu, tu esi tas vecāks, kas ir tas ehm, diktators, bet tā kā vecāks atbalstītājs. Nu, es tādu draugu būtu. Draugi kā, būt. Kā, kā izmaņirāt, tas nevar atbildēt. jā, <laughs> jā, ja vienmēr redz citādāk, tas gan arī mēdz būt un notikt, nu, jā. Saki, lūdzu, ehm, parunāsim par tavu darbu un pastosti, vai tas ir grūts un cik tas ir atbildīgi, ko tu darīji ikdienā. Nu, es domāju, ka viss, nu, ko tu zini, tu jau strādā, tu strādā ar cilvēkiem. Viss tas, visas publiskos lītas, ministrijas, kas, kas nav viņi ir, sanā, tarps tev, tu saproti, ka tev cilvēki ir uzticējuši, ka tev, tev pirmais uzdevums ir, lai citiem paliek labāk. Protams, ka tas ir atbildīgi sarežģīti. To, ka cilvēki ir dažādi, intereses dažādas, nav viss, visiem patīk. Vien, viens ar velosipēdu brauc, cits ar vilcienu, cits ar mašīnu. И tev, nu, ir tev jāizdara tā, lai visi būtu priecīgāki, ja viņiem būtu labāk. Nav viegli. Nu, tad tu prieks, kas aiz, tad aiz, tad pēc, nu, saproti, ka izdarīja neskolamo. Godus, ka kādam nepatīk. Tad jūs apdomāt, kā jām izskaidrot, ka varbūt paliks labāk. Bet es arī zinu, ka tu pats esi liels э, tieši riteņa piekrities. Tu diezgan laikam arī par eigu brauc ar riteni. Jā, man liekas, ka ritenis ir eh, nu, viena no labākajām lietām, kas var notikt. Nu, tik, eh, Kaut kas nav jāstāv, par to vietu nav jāmaksā. Visur var dabraukt. Man Juodį patek. Nu, Juodziemekas į Holandiją nuzavūtė, jau gada magistratūrą. Ir todėl tai tu turi riziką tam jau būti. Ir augi tai, tai kad tu, tu kultūrų, vai tu, tu visi nuomus atnešta pakalis savo. Sokie kultų mocija į Holandiją. Hollandijas mocījos eh, uzturēt transporta ekonomiku. Un es kā jodzies, kas ne, neizrais aizgoju uzcēties, ka es drusku pastrūdoju, īpastrūdoju, šūtu padarēju. Un tad, kad nu, es ļovu sev laiku saprast, ko es dzīvi gribu, es sapratu, ka transports ir eh, ļoti interesants temats. Būs vajadzīgs, ir noderīgs nu, nākotnē. Es domāju, ka es braukšu uzcēties. Nu, kur man rodījās, nu, kurā vietā Buļcētīs par ūstumu, par transportu, par ekonomiku, kā Holandija. Tā ir, es domāju, pierakstīju, pajāmē aizbraušu uz Lūdziju. Bet, ja tu tur beji divi gadi, tad tu noteikti ar latgalīšu tādu skatīni īpazini arī holandīšus. Pastosti par jiem, par jūsu kultūru. Holandieši man, zin kā, ir kā tirgotoja tauta. Jau tādi atvērti, drusku zīmenīgi, var, var aizvērt, nu tādi pa, paši, pa, paši par sevi toži var. Nu, ir kā tirgotoja jau var visam draudzējāsim, te socializācija svarīga, tā būt, kas, kas man patika, ir tuvi latgalīši un tamā, ka ir tādi ļoti tīši cilvēki, man tie bija vīklai. I, ko domājat, ir runājat, tas tad. Tā kā, tā kā es sātā būtu, ka nes kas nepateiktu, tev tā ir pastāsts, ka nes kas pateiktu, тоже pastāsts. Tā kā tādā ziņā man vīglē bija. Saki, vai viņam ir kas kopējis ar latgaliešiem? Nu, te te tīšums man rodīs tāds neaizlikšanos, tie tādi pavisam tīši, ot, kā jau, kur atstu soka lielāko daļu vismaz tāds, nu, viņam tāds savu īpatnību. Tā paša pirmais, un zin, kā tev neviens neīsti izalikt latgalīgi, ka, ka, ka jāsaka, tā jāsaka, ka jodara, tā jodara. Vai viņiem ir kaut kādi tādi īpaši nacionāli jēdzieni, kas tevi porsteidza, vai kaut kādas īpatnības, kas tevi porsteidza? dzīvojot. Jēdzieniem, nu, zini, ka Holandija <laughs> naporok, kaut arī tirgo, nu, tirgoto tautu pa visu pasauli, savadojuši visādus, nu, paiemuši no dažādām, kur, kur viņi nu bijuši, tie ma, Malaizija, citas vietas. No savo jiem tāda pagi izteikto neko nav да, вот копаться от вот этой единицы. И зиму вот сильки. Вот сильчу и гон гаша, и вот здесь, да, до свайга, свайги э, свола, то сильчу. Visam, kas brauc uz tīņu, iesaku paraudzēt. Es saku, ka īs vātkus svin, vai tas ir kaut kas atšķirīgs? Zini, kā jiem svātki, nu svātkim. Viņiem ir tāda karalidīna, ļoti interesanta brēvdiņa, kad viņi svin, svin Холодnas neatkarību karaļa dīnējas saucos. Tas ir tāds ļoti visas viņa vairāk, vairāk nekā, piemēram, rudisti iebraudēja pavasarī, laiks labāk droši vien nekā 18. novembrī. No, tie visas viņas skaļas, viņa dīnos, tā, tā priecājās, parādās brauc ar laivam, tādi ļoti, ļoti masveida svātki. Mums ir rudiski tādu īsti nav bet mums jau tūlīt nāks 18. novembra svētki, kai svinēsi tu svētkus tu i tava ģimene? Nu, man mētā bija nesen dzimšanas diena, mēs taisāsim balleti, tas būs dienas otrajā pusē. Nu, pa, pa dienas pirmā pusē, protams, ka jūs nevērtīs parādi militāru šogad nāju, nu, parodīšu mētā, kā izvērās, kā par така ид колегино за месев до знајаднинс, техника бравц, и сум, и сум пазавērts. Saki, ko tu novēlētu radio klausītājiem šajā dīnā? 18. novembrī? Jā. Es novēlētu saprast, ka mēs visi esam daļa no Latvijas. Latvija nav neskaidrs tāds uh, Neskaidrs, svešs, nesvešs, neskaidrs toļs, ko citi lem, citi iz, izdomāja, kā būt. Kā, kā, kā sacāt, man ļoti patīk tas zemesardas nopūnītums pārkūtu, kad motīvs mūna Latvijā, mūna atbildība. Ka mēs visi esam atbildīgi par to, lai Latvija būtu ne tikai mums, no mūsu bērniem, bērnu bērniem, nagoja vīgli mums, ka mums ir sava valsts. Mums uzdevums ir atdot lūkšana paudzam lobūku. Paldies tev par itu novēlējumu, un vēl viena no Joņa mīļākajām dzīsmām ir auga auga rūžiņa, lai skaņ rūžiņa. zamadoruža, guljala meite. Zamadoružu, zamadoružu, guljala meite. Ai, meitenja, ai, meitenja, tevi modu sauca. Ai, meitenja, ai, meitenja, tevi modu sauca. Zinu, zinu, brūdu, brūdu, kā mani modu sauca. Zinu, zinu, brūdu, brūdu, kā mani modu sauca. astots, moza gribējam. Astots, astots, moza gribējam. Astu i vatsu, pavorti mi raidijaj. Astu i vatsu, pavorti mi raidijaj. Pavorti mi raidijaj, arak meni smižu. Pavorti mi raidijaj, arak meni smižu. Nazaveri sadabakat Ay vatsis, ay vatsis Nazaveri sadabakat Gamdu taino itu Ganat sa Kristu Gamdu taino itu Ganat sa Kristu Ai meiteņa, ai meiteņa Tevi moda sauca Ai meiteņa, ai meiteņa Tevi moda sauca Zinu, zinu, brūdu, brūdu, kā mani motis sauca. Zinu, zinu, brūdu, sakņām. Tī ir dzēvis stosti par latgoles cilvēkiem, stiprim kā jūzuli, dziļim kā ezeri, siltim kā saule. Jī skaņ kā sudabras vorguļi, kā dzirkstelis aizraunot citus. Jī iedvesmoja, jī uzrunāja, jī liek izaklausiet valodā, kura te skaņa. Ar latgoles sakņām. Cik gadi tu jau dzīvoji Reigā? Es aizbraucu 2001. gadā, 23 gadu es pareigoju. Nu, nu, divi no nu, tiem mēs vēl Holandiju nodēvojam. Un saki, lūdzu, vai e, Kā tev liekas, tu visu mūžu nudzīvojies Rīgā, vai tevi tomēr sauc Latgale? Vai pagaidām nē? Da, nu, nu, lat, to, ka Latgale gribētu, nu, sēlē, da, tīsīvai, tīsīvai, sāta ir vecāka. Jūs attaisa ir darbiņš, ko padarāt. Nu, es redzu, ka tuvāk uz to pusi e vajadzētu beigus. Beigas, <laughs> tā, jā. Tā, re, reigā jau nav jau ainis, nu. Ataki. Es saki, lūdzu, es tev vaicošu, ka, ka tādam politiķam, ka pīderīgam pie, pie šim te cilvēkiem. Kā tev liekas, de ko ir tā, ka mūsim Latvijā ir tik daudz cilvēku, kas strodoja nu sirds ir dvēselis, bet ka mēs īstenībā pazaveram tādā lalokā līmenī, mums ir tik biežai vis kaut kas nesaīt. Kā tev liekas, kas tas tāds ir? Es nezinu, man liekas, ka nav tā, ka nesaīt. Mums ir varbūt saitlānot, mums kas ait drusku, nu, nu, pirmos reizes kopumā, nu, nav sacēt, ka mums ir nesaīt. Nu, pazaveram apkārt. Kur mēs bijām 10 gadu atpakaļ, 20 gadu atpakaļ, 91. gadā, 30 gadu atpakaļ, gan reiz vadā, kur mēs tikko, tikko um, brīvību atguvām kikonvalinu i to brīžnieku okupācijas 50, 50 gada zem, zem zobaka. Ir tā 30 gadi pazaver. Protams, ka gribētu uz vairāk. Mums, ka gribētu uz nu, bogotākiem būt, e, uh, skaistokiem, jaunākiem. Mhm. Nu, kad, nu, kad tā globāli pazaver tev 30 gadi, mēs uh, e, sliktai dzīvojam. Es nedomāju, ka mēs sliktai dzīvojam. Es domāju, ka mēs daudz esam izdarījuši mēs, mēs esam Eiropā, mēs esam, nu, tā, neesam pēdējie Eiropā. Neesam pirmie tādi, nu, tas jau nu, katru reizi pirmajam sevi, bet, bet tā ir, ka pazver bērnim, tā, bērnim mēs, mēs neko atstot bērnim. Mēs, mēs tā kā veidojamies, kā, kā, nu, kā sabiedrība augam, mēs viņu pazarodos, ka tas kādā būtu toks. Nabadzēgu skaits, un rodīs, ka mazoks palīk. Nu, vidušķira pazudus, vidusslānis. Tā, nu, tu, nu, to, kur mēs sokam 30 gadu atpakaļ, uh, tā ir. Nu, Maļiņi pavērtē, es domāju, ka mums ir nav sliktē. Saki, lūdzu, kā tev liekas, kaidam būtu jābūt cilvēkam, lai vai nav tā, ka mēs esam arī tādi vienmēr drusku pesimisti? Latvieši. Es domāju, ka mēs esam, mēs esam pesimisti latvieši. Mums ir pačēkstēti, te paziek. Tā, nu, um, Ratlaks jau uzsis pa platu pastāt, nu, labi, man sagoja. Tā, tu, nu, labi, verdies, tā, vīkok jau pastāt. Ai, nu, kas tina sakoja, kaimiņam mašana labāka, <laughs> um, sātaļa loka, cik mēs un nu, dzīva jaunoka. Kā vajadzētu vairāk priecoties. Man rodīs, ka tī pēdējie godi jau tu tā, nu, pazvēr, te paši tūkstoši kilometru attālumā cilvēkiem bumbas krīt uz galvas. Da? Tā nav būšu vien. Tad tā vietējā sistēma pazaudēs. Noteikti. Nu Noteikti. Nu Un saki, lūdzu, tādā situācijā, kā tev likās, cik liela nozīme ir ticībai? Vienalga, kādā. Ziniet, man grūti atbildēt. Ticībai Nu, mēs esam latvieši, da, mēs katoļi, mums ir tos uh, eh, tradīcijas, tādas piecēgokas būtu, ka tos veidē cilvēku mm, īt uz priekšu. Nu, ticēbai tožai jau iet uz priekšu. I, protams, ka ir nozīme, kad jau, zin, kā es sakos, kad uh, sliktai palikt, jau visi sok uh, eh, atsatīžās pie, pie ticē, visi sok lūgtīs Dievam ka labi mašīnai, vai ka labi, tad jau zinu, kā pīzamies tāds. Man liekas, ka mēs esam īt labāk, labāk, bet to mēs tā, tā, tā pazaudējām drusku. Es saku, vai tu arī agrāk goji svietceļojumus? Es ieceļojumā nevienu vairs nepaspēju. Un es, ka skolas mm, laikā nebija aktuāli, tā mūsu goja, nu, nas, nu, nu, kas goja, nu, tikai tā bija ticis, jo dzēst, ka viņi reizinājis gojas. Jo es atceros, es arī goju kaut ko tikko arī ar Rēziknis grupu, nu Rēziknis grupu, nu Rēziknis goja vienmēr diezgan lielas grupas atceros. To es tev arī tā kā pavaicoju. Jo... Nu, nesu gojis, jo tas tāds nekad, tā, nē, nē, nesu ticis. Kas bija tos par sajūtumu, kad tu pozacēlīs, nu, Rēziknis iz Reigu, i vai tev, kā latgalīšam, bija uzreiz vīgli izadzēvot? Nu, tā, kā, tu pabeidzi, tu pabeidzi skolu, man liekas, atjautīja visiem, visiem jūras ceļiem. Tu tāds piedzīvojumu pilns pasaules valīgi, tu tik spēji tik uh, domāt. Skaidrs, ka tu, uh, nu, nelielāko daļu no klases esi, visi, nu, tad brauks, brauks mikrot reigu. Nu, liels piedzīvojums, tu atbrauc uh, pilsētā pavisam liela cilvēki, pavisam čudnoki, savai žoki, laboki, citādi. Uh, I taj tu, taj tu sociālais vieglai vai bija viegli izdzīvot. Es domāju, ka nu, trakāk nekā Rāzakņī nav nebija. Tie jau pavisam savāžāk, nu, tie jau drusku mīrīgāk. Tā tu tur atbrauc, sots meklēt savu vietu, tie puvuicēties, no nu, skupī strādāt. Uh, saprast, kā tev, kā tev uzstrādā, kā tev ir reģi kārtota, kas tev uzpūr notiek, kur var īt, kur, kur darāt. Pamazām, pamazām, tu jau tā sūvīt, vētrūt. Tas sots jau dzīvot. Un kas bija tas, kas tev visvairāk pietrūka? Nu, tas ir tikai visi jau kā studenti. Tu jau brauc, jau, nu, kā, kā, kā jau tu vari katru, nedēļa braucu uz sātru. Un tas vienmēr rodas tas, kā tāds, tā kā, nu, neaizskrieti no tos līgas orā pavisam. Tu jau tā katru pīkdiņu, pirmo gadu katru pīkdiņu, katru nedēļas, nu, tos brēziņus, katrs tu brauc. Tā jau drusku tā kā izakortoja, jau tā, nu, reizi mēnesi izlaid, otru izlaid. Man rodas, ka te jau braukošana ir sātu, ka tu, ka tu vari aizbraukt ar vilcieni līdzsvars tik pilns vilciens jau treba. Jau visi jau tā kā brīvdiņos dzīvojot, savus, sacēt, <laughs> savu, savos pasaukumos, laskaidros jau tī dūmos. Tā, tu pamazām, pamazām, tā tu tī mozok, mozok, cikam jau tad, da, es aitu. Nu, un tad tu vēl aizbrauci pazavīcēt uz Holandi, un tad tu apsaprecējis, soki strodot, ap pastosti, kāds bija tavs ceļš uz politiku. Es jau neuzskatu par politiku, par politiku jūtas dziesmu. Man tikai tas pašs kā ar zemesardzi. Nu, nu, kurš, kurš tevi sargos, ka nu tu pats, kā tu vari īt, īt mēs kam prasāt, uh, sargoja mani tagad. Man rodīs, kā tā ir pašā politiku, ka Latvija vispār kopumā cilvēki tādi kūtri, partijos nezastojos. Jā, kritizēt visiem patīk. Nu, man taču patīk kritizēt. Nu, man tā, sajūta, ka, nu labi, es te varu naivi ir mani vēlnes, kur, nu, no nu, to da se, kako reći, ja što smo smo pošao mi oparao ga, no nu, to teo ti i uze stoja stava parte, ja to odi kaj nu, dok ste lava parte, kako teo to to svijete bez tu lokas. I ar to i ono zadarboj, no, to je politiku se vi i vali, ja ono mu se pošao vedus. No kam es nai sam naprasā esam, nai sam napīdavo esam, nai sam nastosti esam jiem, ko vajag darāt. Tad jau, nu, tad, tad, tad īvēlēs to, ko īvēlēs. Tā kā visiem, visiem būtu būtu joparauga, vismaz nu, jopazēr, kā tas notiek. Tad tu arī esi no nu, tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka vienalga dari, ko darēdams, sots no nu sevis pareizi. Nu, tev, tev ir taisnība, nē. Man, man gribas būt nu, citam stostēt. Saka, nu, tā kā, nu, если <laughs> es pats nebūtu zemesardzi, nu, ko es varu prasāt, nu, jo, nu, tad jau, kā, tev tīsēm, tā pašā politiku, nu, ka tu neesi Tel nou eigenlijk die Britten net van minister Werners konden tel tel jobot maar procesa tel Justo zato, samo se interesuješ, samo se ide v plesito, da te poslušate, poslušate, mi pa lik slabo, ne vadiš. A sokila lūdzu, kā tev likās, kādam īpašībam ir jābūt tam pašam politikam vai zemessurgam, ka, kas ir tos par īpašībām, kuram vajadzētu tomēr būt uh, obligāti? Nu, man gribētos, ka gan zemesēji, gan mm, politiķi būtu patrioti pirmām kārtām, domātu par uh, e, mazo par sevi vai par uh, valsti. Zemesardze ir vieglāk. Zemesardze jau tāds uh, sabiedrības spogulis. Tiešām tā aiziet, ja tie sākot no doktora, saimas deputāta, beidzot atsliedznieku, skolotāju, augļotājus. Nu, tie visa, visa sabiedrība. Ir ja tas patriotisms ir stipri jūtams. Nu, politikiem gribētos, ka, ka būtu tāds kopējā labuma vairāk domāšana, ka tev, tas nav par tevi, tas ir par to, ko tu atstāsi bērnam, ko tu, kā tu izdarīsi labu citiem respektīvi nākotnē, savā nākotnē, Latvijas nākotnē. Intelektuāli. Jā, nu, vērtīgs uz to, kas. Es tagad pragmatiski pieeju e, tam gan, gan nu, politikai, darbam, e, zemesardzīm. Es sev nodešļināju, ka nu, es gribētu, lai ar saviem bērniem atstāju labāku Latviju nekā es visiem. Nu, Man, man vecāki no skudurā raudzējās, attaisot labāko dzīvi priekš manis, priekš sevis. Mums uzdevums ir nu, nepadarāt sliktāku, atstot valsti, ģimeni. Bet to pašu īlu, iz kuras tu e, dzīvoji, lai būtu labāk nekā tad, kad tu jūs aizjēmi, kad tu izavoci. Cienījamie radioklausītāji, itamā e, patriotiskajā sarunā, un saruna bija ar uh, Joni Meirānu. Paldies, Joni, tev par sarunu. Paldies klausītojiem, lai izdevusies nedēļa. Paldies! Ar Latvijas sakņām tī ir dzēvis stosti par Latvijas cilvēkiem, stipriem kā jūzuli, dziļiem kā ezeri, siltiem kā saule. Jī skaņ kā sudabras vorguļi, kā dzirkstelis aizraunot citus. Jī iedvesmoja, jī uzrunāja Jīlīgi izaklausiet valodā, kura tas skan. Ar latgales sakņumu!